Kita merayakan Maulid Nabi mencari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab cinta kepada Nabi Muhammad itulah keselamatan kita yang sesungguhnya. Kebaikan amal yang kita lakukan sebanyak apapun jika tidak dilakukan atas dasar sambung hati kita dengan Nabi Muhammad. Kerinduan dan cinta kita kepada Nabi Muhammad maka ketahuilah tidak ada maknanya. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah. Wahai Muhammad kepada umatmu, hai umatku, jika engkau semuanya cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukum Allah. Maka Allah akan mencintaimu. Mengikuti Nabi Muhammad untuk mendapatkan cinta kepada Rasulullah. Akankah cukup dengan mengikuti? Kalau memang benar mengikuti Nabi Muhammad saja sudah cukup untuk mendapatkan cinta Allah alangkah rendahnya cinta Allah. Akan tapi bukan mengikuti Nabi Muhammad tidak cukup. Sebab orang munafik juga mengikuti Nabi Muhammad, suruh sana ke sana, suruh ke sini ke sini orang munafik. Banyak orang berumrah seperti umrahnya Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, sujud seperti sujudnya Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi Muhammad, apakah pasti, apakah pasti dia dicintai oleh Allah? Enggak. Ya. Tidak ada maknanya itu semuanya jika tidak ada rohnya. Dan rohnya mengikuti Nabi Muhammad adalah cinta. Jika ada cinta itulah makna daripada mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita melihat monyet pun bisa makan dengan tangan tangan kanannya. Orang kafir makan dengan tangan kanannya maka tidak akan kita sebut mereka itu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan mereka dengan kita yang lagi makan dengan tangan kanan adalah hadirnya hati kita bersama Nabi Muhammad, merasakan kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu kita dengan sunnah zahir tapi tidak sampai kepada sunnah batin. Sunnah zahir ini adalah upaya menuju batin. Jadi kalau tidak ada zahirnya, batin tidak ada. Jadi jangan seperti orang saya ingin batin-batin saja. enggak benar dohir yang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi jangan terhenti kepada dohir. Harus kita sampai kepada batin yang menghati kepada Rasulullah SAW.